A opća predavanje ćemo ostati za sutra veće i preko sutra veće A večeras ćemo znači, nastaviti sa umletu Ahkam i sa nama je na redu hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu a on je 31. po redu u kome kaže Samijatu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallame je kul El fitratu hamsun El fitratu hamsun الختان والاستحداد وقص الشارب wa الأظافر wa-netful-ibut Kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, čuo sam poslanika sallallahu sallam da je rekao Fitra je petero. Petero, pa je spomenuo El khitan obrezivanje. El istihdad, brijanje stidnih mjesta kasu šarib, kraćenje brkova, taklimo na vafir, kraćenje noktiju, netful i čupanje dlaka ispod pazuha. Ravija ovoga hadisa je Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, ko će mi kazati kako mu je ime? Ebu Hureyre, kako mu je ime? Nije ni čudo što šutite. Zato što islamski učenjaci se razilaze na više od 20 mišljenja po pitanju njegovog imena. Ali najpoznatije, najpoznatije je ime Abdurrahman ibn Sahr. Abdurrahman ibn Sahr, to je najpoznatije njegovo ime. I Allah zna da je to najjači, jači mišljenje njegovom imenu. Primio je islam godine Hajbera, sedme ižetske godine, prilično kasno. No međutim, njegova brižnost i njegova volja da uči vjeru i da prenosi vjeru od poslanika, sallallahu sallame, navela ga je, znači, da prenese toliki broj hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi Spominjali smo od odlika Ebu Hureyre da je jednoga dana poslanik sallallahu rekao ko će mi dati svoj ogrtač? Pa ga je prostruo na zemlju, pa je poslanik sallallahu sjeo na taj ogrtač. Potom ga je ogrnuo ili ogrnuo Ebu Horeira taj ogrtač i kaže Ebu Horeira nakon toga nikada ništa više nisam zaboravio od poslanika sallallahu alaihi wasallame. Bio je jako poznat po pitanju sticanja znanja. Volio je znanje. Tako da je bio gladan da nije imao šta jesti da bi sticao znanje. I kod Buhari u njegovom sahihu ima predaja da je padao od gladi između mimbara i kuće poslanika sallallahu na zemlju pa bi mu glava otišla u pijesak. I onda bi se odupirao nogama, tako da bi dalje glava odlaza u pijesak. Pa bi prišao čovjek pa stavio svoje stopalo na njegovu glavu, na njegov vrat i pritisnuo ga, kaže, misli, taj čovjek da sam ja poludio. Misli, kaže, da sam poludio. A vallahi nisam lud, nego sam gladan. Nego sam gladan. Radi Allahu ta'ala anhu, znači, sve je žrtvovao za ovu vjeru, sve je žrtvao da bismo mi danas govorili, rekao je Ebu Horeire, prenosi nam Ebu Horeire od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vidio je imam Ahmed poslanika, sallallahu u snu, pa ga je upitao, Allahov poslaniće, je li istina ono što prenosi Ebu Horeire od tebe? Kaže, jeste. Rekao mu poslanik, sallallahu alaihi da, to je istina. I poznata je njegova priča, islama njegove majke, lijepa priča, kada je poslanik sa uputio dovu, pa njegova majka primila istog momenta islam. Allahu teala anhuma. Prenosi nam hadis o el fitratu hams. Fitra je pet stvari, pa je spomenuo ono što smo preveli iz hadisa. Autor je ovaj hadis stavio u poglavlje tahareta. U poglavlje tahareta zato što su ove stvari koje su spomenute i obrezivanje, i brijanje stidnih mjesta, i skraćivanje brkova, i i čupanje dlaka ispod pazuha, sve to vodi taharetu. Sve to vodi ka taharetu, pa zbog toga jeste, znači, autor uvrstio ovaj hadis u poglavlje tahareta. El fitra, fitra je stvar koja se prevodi na razne načine. Čista ljudska priroda, prevodi se kao sunnet, kao vjera, kao din i slično tome. Ovdje u hadisu kaže Imam el-Hattabi u svome dijelu Me'alimu sunen, i to spominje od većine učenjaka i to imam neovi odabro da je ovdje fitra sunnet da je ovdje fitra sunnet i to podupiru hadisom koga prenosi Buhari od Ibnu Omara u kome kaže mine sunneti kasu šarib onetful ibt i tako dalje. Od suneta je kraćenje brkova, čupanje dlaka ispod pazua i nakon toga je spomenuo druge stvari kao što je skraćenje noktiju. Pa je znači ovdje po mišljenju većine učenjaka fitra sunnet. A kaže imam El Maordi, Ebu Ishak Širazi, da je ovdje fitra din, da je to vjera, da je to vjera. Kažemo da riječ fitra može u hadisima doći na različite, imati različita značenja, pa može ponekad imati značenje vjera, kao što je došlo u hadisu el ibn Aziba, koga bilježe Buhare i muslimi drugi, u kome kaže, kada čovjek krene na u postelju, neka kaže Allahumma eslemtu nefsi ilajk. Sve do riječi fe in mitte, fitra. Neka kaže gospodaru moj, ja sebe prepustam tebi, pa ako umre, nakon toga umreće na fitri. Umreće na fitri. Na čemu? Na, na vjeri ispravnoj. Umreće na fitri na vjeri. I znate hadis u kome se kaže da se svaki, svako novorođenče da se rađa u islamu pa ga njegovi roditelji učine idolopoklonikom, ili židovom, ili kršćanom. A nije rekao i muslimanom. Znači, rađa se kao musliman, u stvari u hadise kaže, ne kaže se na, na islamu, nego hadise kaže, svako se dijete me u ludini ulogala fitra. Svaki se, svako se dijete rađa na fitri. E šta je fitra ovdje? Poklonikom ili židom ili kršćanom. A nije rekao ili muslimanom, zato što je već musliman. Pa je znači ispravno da je tu fitra šta? islam. Isto tako hadis Huzeife u kome je vidio čovjeka, ili predaja Huzeife u kojoj je vidio čovjeka da klanja ko kokoš, kada kljuca zrnje. Nije ništa upotpunjavao, niti ruku, niti srđde. Pa kaže da umre, kaže leo mate hada, mate ala Da ovaj umre, umro bi, ne bi umro na fitri. Ne bi umro na čemu? Na vjeri ispravnoj. Na vjeri ispravnoj. Pa je znači fitra shodna a, kontekstu u kome je došla, pa se gleda znači u kontekst nekog hadisa. El tu hamsun, fitra je petero, to jeste petero je od fitre. Jer ovdje reče pe, fitra je petero i samo to, ne idi dalje. Ne, petero je od fitre, jer je tako došlo u drugim rivajetima. Kod Buharije se kaže, ašaru minel fitre, deset stvari od fitre. Opet od fitre, znači fitre ima čega? Više. Ali ovdje je spomenuo Allaho poslanik, iz razloga, Allah zamire koga, znači samo određene, samo određene stvari. Kada kažemo petero je od fitre, petero je od fitre, to su riječi kao kada kaže poslanik s.a.v. El hađu arafe, hađi arefat. Kada bi čovjek došao na arefat i ne bi obavio tavafori fada, niti bi boravio na mini, niti bilo šta drugo radio, bi mu hađ bio ispravan? Ne bi. Ali Allahu poslanik sa kaže šta? El hađu Arafa. Hađi Arafat. Zbog vrijednosti toga, zbog vrijednosti toga čina ili, toga stojanja, toga dana na Arefatu, uobzireno je da je znači Arefat sa međutim nije. Kao što kaže poslanik s.a.v. E dinu nasiha. Din je nasihat. Vjera je nasihat. Znači li da je sva vjera u nasihatu? Nije ali zbog vrijednosti nasihata i mjesta koje je zauzima u šarijatu i u društvu i zbog njegovih koristi, Allahov poslanik je rekao kao da rekao sva vjera nasihat. Pa hoće ukazati na vrijednost čega? Toga. Tako je znači i ome, tako je u ome slučaju došlo. Ovdje prvo što je poslanik s.a.v. spomenuo bilo je Elhitan, obrezivanje. Većina uleme smatra da je obrezivanje sunnet. Da je obrezivanje sunnet dok šafijski i neki drugi učenjaci kažu da je vađib. Mi po ome pitanju imamo nekoliko mišljenja. Prvo, da je obrezivanje obavezno muškarcima i ženama. Obavezno vađib i muškarcima i ženama. I ovo je stav šafijskih i hambelijskih pravnika. Šafijski i hambelijski pravnici kažu da je obavezno. Ima od njih, ovo je većina njihovih pravnika, neki od njih kažu da je vađib muškarcima, da je sunnet ženama. No međutim, jedan dio kaže da je vađiv za jedne i za druge. Drugo mišljenje da je sunnet, znači prvo da je sunnet jed, vađiv jednima i drugima, s tim što imamo neke pravnike koji kod žene kažu da je sunnet. Drugo mišljenje da je sunnet i muškarcima i ženama. I to je mišljenje hanefijski i malikijski pravnika. Da je sunnet jednima i drugima. Imamo treće mišljenje da je imamo treće mišljenje da je sunnet ljudima, a da je počaš, da je to čast i ukazivanje počasti ženama na takav način. I to je mišljenje zahirijskih pravnika i to je jedan rivajet od imama Ahmeda. Ovo su znači mišljenja koja su navela. Ako ste malo pazili, primijetite da nigdje ovim mišljenjima kod pravnika islamski nije spomenuto da je obrezivanje žena bidat i da je novotarija i da je to nešto uvedeno, da to nema nikakve veze sa vjerom i tako dalje. Onaj ko to kaže, on nema nikakve veze sa vjerom. Niti poznaje vjeru. Niti poznaje što su govorili islamski učinjaci. Pa su ovo riječi, znači ako pravnika kroz generacije, niko nije kazao da je to niti mekru, niti pokuđeno i tako dalje. No međutim, islamski učenjaci su gledali u, u razlog iz koga se znači, što se tiče muškarca to je jasno, a što se tiče žena, oni su gledali razlog zbog koga, pa kažu obrezivanje žena umanjiva njene šehvete i njene strasti. Pa kažu ako žena živi u predjelima gdje nema velikih gdje nema velikih temperatura i nema znači povišenih temperatura, da tu žene ne trebaju da se obrezuju. Mogu, a ne moraju. Znači nije im obaveza. Nije im obaveza. A ako žive u hladnim podnebljima, onda kažu opće, opće ne trebaju tu jer nema, znači obrezivanje nema svoje svrhe. Iako Allah najbolje zna da je to mišljenje na svome mjestu kada se gleda u makasidu šara, kada se gleda znači ciljeve šerijata zbog koji su određene stvari objavljene i, propisane, onda zaista vidi se znači da žene koje žive u našim podnebljima i sve što je hladnije od toga ne trebaju se obrazivati. Ne trebaju se obrazivati, nego to žene čine, znači, gdje su vruće, vruće sredine, no međutim nema niko pravo da to osuđuje, ni u glavi da pomisli da to osudi. To da se on slaže s tim i ne slaže, da li to njegov razum može prihvatiti ili ne može, to njemu ostaje međutim, ono što su naši islamski učenjaci govorili i na čemu su se složili, to je kod nas sveto. Na čemu se slože islamski učenjaci, to je kod nas sveto. Čak i gdje se ne slože, može se prigovoriti na lijep način, ali da se vrijeđa i da se ukazuju osude i upućuju osude koje niko nije uputio od islamskih učenjaka, to je pogrdno bi, od bilo koje institucije da dođe. To nas ne zanima. Jer ovo što kažu šafijski, hambelijski, malekijski i hanefijski pravnici i zahirijski, to je od nas preče od bilo drugog mišljenja. Allahu Teala, Naravno, riječi poslanika sa osam iznad svega. Ovdje kažu učenjaci koji kažu da je sunnet, znači sad se rasprava vodi je li vađib ili nije vađib. Koji kažu da je sunnet, oni kažu Allahov poslanik sa osam na početku rekao Petar je od fitre, a drugi rivajet kaže šta? Od sunneta. Pa kažu vidite da je sunnet. Vidite da je sunnet. No, međutim, braćo, kada dođe u šarijetu da je nešto sunnet, to uvijek ne znači to terminološko značenje sunneta. To ne znači terminološko značenje. Jer to terminološko značenje suneta je došlo kasnije. Kada sam kaže o sunneta je tako i tako. Šta se misli time? Ko će mi kazati? Bravo. Znači da je Allahov poslanik sallallahu tako, to je praksa Allahovog poslanika. Na to se misli. Ne misli se sunnet, sunnet vađib, sunnet pritvrđeni, nepritvrđeni, su to je došlo od nas. To pa došlo jedne druge strane. Znači, kada se kaže sunnet, ovdje se misli i praksa poslanika sa ili ono na čemu je bio i na što je ukazao svome, svome umetu. Druga stvar, kada se kaže od sunneta je petero, ne mora znaš da sve petero mora biti sunneta. Jer jedno nekada dođu riječi u kontekstu jednom, a imaju različit propis. Pazite, ovo je jako bitno. Dođu riječi u jednom kontekstu ili neke naredbe ili zabrane i tako dalje, ali imaju različite stepene. Primjera radi. Uzvišeni Allah te barake od tala kaže Kulu min semerihi iza esmere wa atu haqqahu hasade. Jedite od plodova koji sazriju i dajte na te plodove zekat na dan kada ih ubirete. Pazite, jedite plodove i dajte zekat. Jesti plodove, kakav je propis? Vađib? Nije, mubah, dozvoljeno, ako hoš jedi, ako nećeš prodaj, dijeli ljudima, nije bitno. A davat zekat, vađib, nemaš izbora. A spomenuto u jednom kontekstu. Kako kaže uzdišaj, znači kulu min semerihi iza esmere, veznik, i wa atu haqqahu jome hasadi. I dajte, i dajte, znači zekat, da te plodove onoga dana kada ih ubire. Kada ih ubirete. Pa znači može doći može doći u jednom kontekstu da imaju različita, da imaju značenja. Što se tiče vremena, vremena znači obrezivanja, mora se čovjek obrezati, znači nakon punoljetstva. Tada biva šerijski obavezan da se da se mora da se mora obrezati. Imaju dva hadisa od poslanika sa osam. Jedan je kod Taberanije i drugi se nalazi u hadijskim zbirkama, ne sjećam se tačno gdje, o obrezivanju novorođenčeta sedmi dan. Šeh Albani je pojačao te hadise i ukazao na njihovo pojačavanje i kaže da imam šafija radio po njima. To je bilo poznato kod jednog djela selefa da su tako radili. No međutim, kako kaže Ibnul Munzir, nema od poslanika sa oselem ništa kao naredba ili kao zabrana po pitanju vremena obrezivanja novorođenčeta. Nema ništa od poslanika sa oselem vjerodostojne po tome pitanju. Kod imama Buharije ima predaja od Ibn Abbasa, koju prenosi od njega Džubeir Ibn Sa'id, ili Sa'id ibn Đubeir, radijallahu ta'ala anhu, da je Ibn Abbas pitan koliko si, kaže, godina imao kada je umro poslanik, sallallahu Kaže, bio sam toga dana obrezan. Bio sam toga dana obrezan, a kaže, tada se djeca nisu obrezivala, osim, kaže, kada budu mogla razlikovati stvari. Kada budu mogla razlikovati stvari ili kada se približe svome punoljetstvu. Znači, dijete u tim, period, u tim možda sredinama, nekih 12 godina ili 13 godina muško dijete je punoljetno, tako znači to je neko vrijeme bilo kad se znači obrezivali prije toga, znači prije punoljetstva ili u vremenu kad može dobro razlikovati stvari, kad ima onaj temiz i judrik, kad može, znači kad može dijete već ovaj predvoditi namaz i tako dalje. Imam taj Alisi bilježi u svome musnedu, našao sam predaju, da kaže Ibnu Abbas, imao sam 15 godina kada je umro poslanik Sosa. Ovdje rekao, nije kazao koliko je godina imao. Pazite, ovdje je rekao, kaže, kao što naši stari, kada je nešto pitaš kada je bilo, kaže, kada se kuruzi kopali. Kada se kuruzu kopao, tada sam ja uradio to i to. Nema godina kada je to bilo. Ibn Abbas kaže, tada sam, kaže, mogao razlikovati stvari. Ili bio sam, kaže, pred punoljetstvom. Nije spomenuo godine. Pa ne znamo koliko je, jer tada je naznačilo koliko je godina imao Ibn Abbas kada je poslanik sa osam umro. Jer on je prenio brojne hadise bio je mufesir, tumač Kur'ana. Vidite, bereketa dove poslanika sa Ovdje se navodi u predaji kod Ebu Dauda, taj Alisija u njegovom muslim, da je imao tada 15, 15 godina. Islamski učenjaci smatraju da je pohvalo čovjeku, starijem čovjeku koji primi islam da se obreže. Kada primi islam, da se, da se obreže. I Ata je govorio da nije potpun islam čovjeka dok se ne obreže, taman ima 80 godina. Da nije potpun njegov, da nije potpun njegov islam. Mi imamo u sunetu poslanika sa u predaji koju bilježi ima Mahmed u svome usledu, imamo naredbu čovjeku koji primi islam da se osunati. Imamo naredbu čovjeku koji primi islam da se osunati, no međutim se obreže, no međutim ova, ova predaja ima slab lanac prenosilaca kako kaže, kako kaže imam Neuvi u svome dijelu Mežmua, kako kaže Šeukjani u svome dijelu nail, Znači, nemamo jasne naredbe o obrezivanju nevjernika kada primi islam. No, međutim, islamski učenjaci to smatraju pohvalnim činom i kažu njega obavezuje primanje islama. Budući da je muškarcu obavezno da se obreziva, po jačem mišljenju, kažu njega primanje, znači samo islama obavezuje, na, ga na obrezivanje. Imam u Džauzi navodi nekoliko poslanika koji se rodili ili vjerovjesnika koji se rodili obrezani. Pa između ostalog navodi Adema, i Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Lupa, Šuajba, Jusufa, Musa, Sulejmana, Zekerija, Isa, Jahja i druge navodi da su rođeni obrezani, a najbolje zna koliko mi je poznato da u sunetu nema ništa što je potvrdilo ili negiralo, bojim se da su ovo Israilijati. Da su israelijati kojima mi ne možemo ni vjerovati, ni ćemo ih poricati. Kada bi se dijete rodilo kojim slučajem obrezano, to se dešava, da se dijete rodi obrezano, tada nije obaveza ga obrezivati. Rođeno obrezano, gotovo. Desio se cilj, to je cilj šerijata da se šta? Obreže. Ono se rodilo obrezano. Znači ne moraš ga ponovo obrezivati, gotovo je. Osim što neki islamski učenjaci kažu da bi trebao čovjek tada da uzme samo britvu i da samo pređe onako e, simbolično ili formalno preko dijela koji se treba obrezati. Eto da to bude simbolika nekakva. Kao kada kažu za čovjeka, dođe čovjek na primjer na hađ, nema nigdje dlake na glavi. Potpuno ćelav čovjek. Opala kosa. Zbog bolesti godina nije bitno. Kažu šta će on raditi kada treba da se brije? Kažu, neće se brijati. On je gotovo, nema šta brijati. Jedni kažu, neće se brijati, ali mora onako formalno neko da mu samo pređe sa bitvom po glavi. Da je on nešto radio, da se on odazvao naredbi zakonodavca. Tako isto ovdje kažu, uzet će se znači dijete i preći će se britvom preko mjesta gdje treba obrazati. No, međutim, Allah zanebljuje da to nije, da to nije utemeljeno i da to nema svoje, da nema svoje osnove. Što se tiče poslanika, sallallahu i njegovog obrazivanja, Imamo, kod njega imamo tri mišljenja. Prvo je mišljenje da je rođen obrezan. Da je rođen obrezan i u tome imaju hadis koji su dajiv. Svi hadis koji govore o tome su daif i nisu vjerodostojni. Imamo drugo mišljenje da ga je obrezao džibril kada mu je rasporio prsa. Ne spominje se u hadisma koji put, jer to se desilo dva puta, a hadisi koji su vjerodostojni ne spominju obrezivanje, samo spominju šta? da mu je rasporio prsa. To je spominje, znači ne spominje obrezanje. I treće mišljenje je da ga je osunatio, da je osunatio njegov djed Abdul Mutalib. I to je mišljenje koje je odabro Ibnul Kajim. I težio je, naginio tome mišljenju, Allah najbolje da, da je to bilo naj, najpreće i najbliže istini. Znači, jer osnova je da se nije rodio obrezan, osim ako imamo argument, nema vjerodostojnog hadisa. A što se tiče Džibrila, nema argumenta jasno, jakog, pa bi, znači, ostalo da je to uradio neko od njegove porodice. Dalje se ovdje spominje u hadisu ol istihdad. El istihdad je brijanje stidnih mjesta. Misli se na dlake koje rastu, znači oko čovjekovog stidnog mjesta. Ili, misli se na muškarca i na ženu, isti je propis. No, međutim, neki učenjaci kažu da se ovdje u ovo ubrajaju i dlake koje rastu isto tako oko analnog otvora. Da i to treba brijeti. Pa je tu razilaženje među pravnicima. Da li ubraja se jedno i drugo, ili to se odnosi samo znači na, na stidno mjesto koje raste ili gdje dlake rastu polnog organa. No međutim, ono što su odabrali neki šafijski pravnici da treba i jedno i drugo brijati. Jer kažu da čovjek da se često na tim vlakama zaustavlja na čistoće koja može nakon toga prljati čovjekovu odjeću i slično tome da mu dovede namazu pitanje pa kažu to je najpreče sve znači da se ukloni. Kasu šarib o kasu šarib, kraćenje brkova, a islamski učenjaci ubrajaju znači u lijepe postupke i došla je naredba od poslanika 7, da se to čini, jer kaže tako se čovjek odlikuje od idola poklonika. Jer su došla dva čovjeka kod poslanika 7, i pustili svoje brko, brkove duge, a obrijali brade. Pa je, pa kaže poslanik 7, šta ste to uradili? Kaže ovako nam je naredio naš gospodar. Misla na svoga vladara, na svoga vlasnika, oni su bili robovi šta su bili, sluge. Pa kaže, ali meni moj je gospodar naredio da skratim brkove, a da pustim bradu. Pa su znači oni uradili suprotno, pa je Allahov poslanik znači upozorio i ukazao im na ispravu. Kažu islamski učenjaci da je lijepo čovjek kad krati brkove da počne sa desne strane. Sa desne strane da krati brkove. To i nije sporno osim podljevaka, jel, koji koriste lijevu ruku. To bi kod njih bilo sporno, ako koristi desno, će znači, onako početi li sa desne strane. Kažu, islamski učenjaci, može čovjek sam sebi krati brkove, može mu neko drugi krati, sve sve je dozvoljeno, sve je to džajz. Taklimula vafir, kraćenje noktiju, turpijanje noktiju, jel? Kraćenje se misli na kraćenje. Vidimo da je kraćenje noktiju, subhanallah, od fitre, od sunneta, od dina, od vjere, od islama, nije pitno. I obuhvata kako muškarce, tako žene. Žene puste nokte i nalakiraju i kažu ljepšava se mužu. Ne, šeitano se uljepšava, nisi mužu skrati nokte i onda se uljepšaj svome mužu. Ja sam čuo šeha Albanija da kaže, žene, kaže, neke pusteju nokte, kaže, kao što divljač pusta. Ovako kaže. Kaže, odakle joj to? Kaže, to ništa nije nego kafirska praksa, od kafirki preuzele, ili svoga džahilijeta zadržala i tako dalje. Kaže, Allahu poslanik je naredio da se krati, da je to fitra. Da je to fitra. Da je to znači od prakse poslanika i je da od toga ne treba ostupati, a da ne treba žena nikako, jer ispod noktiju se nakuplja prljavština. I to je sigurno nehigijenski. Tako da je čovjek radi uvijek nešto rukama i tako dalje. Pa je lijepo znači da se nokti krate. Kažu islamski učenjaci kada se krate, kada se krate nokti, čovjek će prvo početi s desne ruke, ovako kaže islamski učenjaci, počet će, kaže prsta, pa srednjaka, pa palca, pa malog, pa do malog. Tako kažu. Prvo, kažu, kaže prst, pa, pa srednjak, pa palac, pa mali, pa domali. A kod lijeve ruke, kažu, počinje od malog i ide prema palcu. Znači po redu, po redu. Tako su spomenuli neki islamski pravnici, nećemo ispominjati njihova imena, zato što nećemo prihvatiti njihovo mišljenje. Zato što njihovo mišljenje nema nikakve osnove. Nema osnove, nego to je ištihad onako ovaj ili možda su hadisi, ako imaju hadisi u tome pitanju, da su došli hadisi koji su potpuno bajifi, koji su slabi. Mi smo govorili o hadisu ajše radijallahu talanha da je poslanik sa osanem volio da počinje sa desne strane, pri čemu u svim dobrim stvarima u čistoći i tako dalje. Pa znači kada bismo trebali odabrati neko mišljenje, onda kažemo kad krati nokte, počeće, oni kažu ruke će krati prije nogu. Možemo, razumije, to može proći, ruke prije nogu ne smeta, da se uradi obratno, isto ne smeta, i počeće se od malog prsta desne ruke i završit završće se na malom prstu koje lijeve ruke. I to je znači ide s desna na lijevo. Tako bi bilo, znači tako bi se, tako bi se uradilo. Tako bi se bilo s desna na lijevo. No međutim kažemo kako god to čovjek da uradi nije sporno. To nije problematično jer nemamo ništa u sunnetu znači što ukazuje na obavezu određene kakvoće. Kako znači da to čovjek radi. U hadisu koga prenosi Ajša, bilježi se da je poslanik sa osam rekao, o Aisha, kada budeš kratila, kaže, svoje nokte, počni sa svojim srednjakom, potom počni sa malim, potom palcem, potom do malim, potom kaže prstom. Ovo su riječi koga? Poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa Kaže za ove hadise imam Sahawi, imam Sahawi, on je od učenika Ibn Hajar al jedan veliki imam, imam ovoga ummeta, koji nije poznat i kojem je nepravda učinjena. Nije poznat među nama, mislimo, ne poznat među ulemom. Imam Sahawi, veliki hadis, pravnik, kaže da nema ni jednog hadisa vjerodostojnog od poslanika Salalosaneme po pitanju kako će. Sve što je došlo je batil i što se Ali pripisuje batil i ovaj hadis nema ga nigdje u hadiskim zbirkama. Možete prvrniti da živite a život Nuha nećete naći hadise u ovakvom smislu da su vjerodostojni od poslanika sallallahu i onda je rekao poslanik sallallahu na kraju kaže jer ako budeš tako radila ćeš bogata. Bit ćeš bogata. Što ukazuje da je taj hadis šta? Da je taj hadis izmišljen jer ako je na takav lahak način dojde do bogatstva onda mnogi bi se radovali, znači sjekli bi nokte svaki dan. Kaže Qadi da je lijepo čovjeku da krati nokte sedmično sa od džume do džume da skrati nokte. U hadisima od koja prenosi da navodi se da je poslanik sa osvijem naredio ukopavanje sedam stvari od insana. Sedam stvari koje je svezane za čovjeka, pa je tu spomenula kosu, nokte, krv, krv od hajza, zube i tako dalje. Znači, naredba je došla o ukopavanju tih stvari. No, međutim, nema ništa vjerodostojno što ukazuje o naredbi za znači noktiju, hadisi koji se navode u tome smislu su svi batil, ima i nekoliko spominje ih šeh Mešur u svojim opaskama na El Hilafijat od imama El Bejhertija kaže da su svi ti hadisi slabi, ima čak ljudi koji prelaze dalje od toga pa uzimaju, znam čovjeka koji kada otkine nokte stavi ih pod pazuh. Pazuh nosi tri dana. I onda kada ih baca, kaže ja Džibrilu, Džibril i Israfil tamo nekome i dok se to dok se neko tariše toga. To je znači džehli, to je neznanje, da si mu kazao, haj tri dana drži Kur'an i uči, prezlojio bi se u momentu. Ali tri dana donosi e, nokte ispod svoga pazua, to mu nije teško. Pogledajte šta džehl može uraditi od čovjeka. I koliko se čovjek može iz džehla pokoriti šeitanu. I misli da čini i da je najbolji musliman. A on sebe opteretio i zašto može samo imati kaznu, a ne može nikako imati nagradu. Čovjek kome nije sunnet, ima jedan, jedna vrsta ljudi kojima nije sunnet da krate nokte. A nisu u ihramima. Hrama ne smiju. Imaju drugi koji ne smiju krata, nisu u ihramima. kosu? su? Znači kad kolju deset dana, oni zulhidžata, ili tih prvih devet dana, jeli, neće ljudi krati svoje, svoje nokte i neće šta još krati. Uzimati kosu i šta još? To je to, to je kosa, to zlake, to i šta još? Tijelo, tijelo, reci mi šta tijelo? Samo malo, samo malo. Reci, reci Šta je to? Koža, je li tako? Kožu ne smije uzimati. Ne smije od kože uzimati. Ne smije ovako čopkati kožu. Je došlo u hadisu kod muslima, neka ne uzima od svoje kose i svoje noktiju i svoje kože. Pa, pa šta kože? Pa kako kože? Pa može se osuneti, je li tako? Da čovjek ne osunećen, pa ide se osuneti. Kaže, ne, ne može se osuneti u tom periodu, ne smiješ uzimati svoje kože, jer to je zabranjeno hadisom poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa Od imama muslima je došlo u njegovom sahihu od Enesa ibn Malika da je rekao odredio nam je poslanik sa osvijem za kraćenje brkova i čupanje dlaka ispod pazuha i brijanje stidnih mjesta da ne prelazimo više od 40 dana. Dalje se u hadisu spominje netful ibt čupanje dlaka ispod pazuha. I čupanje dlaka ispod pazuha je sumnet. Da se čupaju, ne da se briju, nego da se čupaju. Ko obrije, učinio je naređeno. Neće biti kažen inšala i učinio ako Bog da, da će imati nagradu, a neće imati nagradu kao onaj koji čupa. Jer je cilj da se oslabi korijen kože, korijen znači dlaka koji se ispod čupanjem. To je u početku teško, no međutim nakon toga oni koji to rade kažu da čupanjem da to postane jednostavna stvar. Da ne boli ništa, da se nakon toga čovjek navikne, par puta to učini da ne boli. Pa je znači ovdje čupanje sunnet. Pa je čupanje sunneta, znači nije, nije brijanje. Ovdje iz hadisa možemo isto tako uzeti jednu korist, a to je da a, preciznost u prenošenju hadisa. On kaže petaro je fitra. On nije rekao, sad će vam pojasniti šta znači petaro je fitra. vi ne biste mislili da je ograničena fitra, pa kaže petaro je od fitre. Nije tako. Nego kao što je čuo, tako je prenio. Jer kaže poslanik sa osanem, Allah se smilovao čovjeku koji čuje od mene riječi pa ih prenese kao što ih je čuo hadisu koga bilježi Tirmiz ibn Maže koji je vjerodostojan. Pa je čovjek obaveza, kažu neki učenjaci, da prenosi hadise kao Kur'an. a ništa ni mijenja. Nemoj ti kazati, pa vjerojatno Allahov poslanik sa osana misli ovako, pa će to pojasniti ljudima, pa onda mi prenese kao, prenose kao što je pojašeno, pa u tome hadisi gube šta svoj smisao. Jer Allahov poslanik kaže u titu dževami al kelim, dat mi je zgrovit govor. I ti sad od hadisa napraviš priču. A gdje to onda je zgrovit govor ako si napravio priču? Nema je tog govora. Nego si sve opisivo, sve se opisno prenosio. A poznato je znači kroz sunet da se kaže sa malo riječi, sa malo riječi puno značenja. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nebina wa alihi wa Mi smo ovim završili prvi ovaj tom, prvi dio komentar, komentar znači ovdje tu Prešli smo bez dodataka nekih 750 stranica. Smatram da je to vid uspjeha molim Allah te da onoga što smo čuli. Imamo nakon toga hadis koji možda ne bi puno potrajao, pa ne znam, možemo li završiti prije jacije. Ako ste spremni da se strpite još 15 minuta, ako vam nije puno da ga završimo. Reci. Granica pusta od 40 dana. 40 dana. Znači preko 40 dana biva čovjek griješan preko 40 dana kad ne bi izlazio iz okrija fite, no međutim ima, ima nešto, to je Allahov poslanik, sa postavio gornju granicu, pa kad čovjek osvio 60 dana sigurno bilo puno. Ali to je iz milosti prema nama, znači da, nas, da nismo opterećeni nečim. Imate ljudi, imate ljudi, gritkanje noktiju je mekru. Grickanje noktiju je mekru da to se islamski govori da je mekro. Zbog štete i tako dalje i zbog nije, znači ne odgovara to islamsko načinu, ovaj, niti edeba, niti kulture. u svakom slučaju ovaj, naćite ljude kojima će biti više obaveza. Mi smo imali čovjeka jednog koji je bio sa nama u nekadašnjoj prokletoj vojsci, na njihovoj. Imao je nokte, naveče ih odreže i ujutru oni narasli kao kod tebe kad budu možda sedam dana. Imao poremećene hormone. Čudo, čuda se dešavaju čovjek on je, on izludio toga. On se penjao na drvo i posipao sebi jogurta po glavi, onako svašta nešto ovaj, dešavalo mu se od psihičkog tog pritiska. Po mnogim stvarima, znači imao poremećenje bondone, pitanje brada, brijanje i tako dalje, se mogu svako dva sahta brijati. Tako da, znači, tim ljudima koji tako se dešavali, da mu brže rastu nokti, onda ne možemo mi kazati 40 dana pa ti čekaj, nego ti si dužan da to prije na neki način rješavaš. Allahu ala. A kazali stidna mjesta brijanje, ispod pazova čupanje. A brkovi, brkovi nismo to spominjali, ono se preletlo, ovaj brkovi se mogu krati na usnu, ovako znači na crtu ovu, a mogu se krati i uzduž, ovako kompletno, znači mašinom onom da se krati i to da se uzima puno od brkova da ostane, znači samo malo, jer ima Omer je kratio brkove na se da je bio ko oguljena ovca da bi tako izgledali njegovi brkovi, kada bi ih skratio, tako se navodi u predaju. Većina uleme smatra da dozvoljeno i obrijati, no međutim ima Malik se tu uprostavio, žestoko se usprotivio i kaže da onaj ko obrije brkove da ga treba kazniti popravno odgovornom mjerom da ga treba udarati. I to je mišljenje znači mama Malika, ne znam da li ima zato jasan argument, u svakom slučaju, da bi čovjek izišao možda iz razilaženja, možda je to bolje ostaviti, ali kažem, jedan dobar dio uleme je to dozvolio. Sa dužinom kose granica je kao što je poslanik osam činio. Ili da imaš na četiri četiri, ovaj, jedna, četiri načina. Da imaš ili obrijanu glavu kada je bio na umri, kada je bio muhrim, hađu, da imaš kosu do sredine uha, do mekog jela uha, ili kosu koja dolazi do ramena. Sve preko toga, sve preko toga je Allah ne zna Jer se navodi u hadisima, stvari islamskolema olema kada govori o dužini fetvama, kada govore, oni kažu, ne spominju dužinu, kaže da ne ulazi, a bude takva dužina da ona ponaša žensku kosu šta oponaša žensku kosu, gdje je granica, ako bismo kazali da čovjek može i preko ramena imati, znači da mu pada kosa do ovdje, onda bojim se da više nema granice između muške i ženske kose. Da je to jednostavno, da je to Allahov poslanik imao kosu, od isko koga bliži od denesa, kaže kada bi išao, kosa bi letala desno i oni vrhovi kose bi udarali po ramenima Znači, tačno je bilo prilike kada ispravi glavu, znači do ramena. To je najduža kosa što je Allahov poslanik sallallahu imao, tako da smatram da to ne treba prelaziti preko toga. Ja sam vidio brata u Bosni, ima kosu, maša, on ima bradu, dugačku. I, I kosu, ali je kosa sva ona u one vitlovana. I ovako pada ovamo napred. Samo da je zaklopiti njegovo lice i kazati ću ja ovu kosu To je opasna stvar, jako opasna stvar. Tako da, i onda čovjek sa domom kosom znao dosta slučaja biti fitnet, a biti fitnet. Tu se treba čuvati. Islamski učenjaci govorili ljudima, fitnama kao o ženama. O djeci malim, dječacima i tako dalje. Pa to treba ovaj paziti. Ko ima dužu, ko se može primijetiti kako se za njih ljudi gledaju i okreću i tako dalje. Bojim se da u to ulazi ona šuhra, prepoznatljivost, da čovjek bude prepoznatljiv. Pa znači da ima ono što ima Allahov poslanik, to je preče da se ograniči i to je čišće za njega. Allahu ti ovim hadisima vidio da je sve bilo jednako. Ili je bilo obrijano, ili je bilo sve skraćeno, ili puštano. Međutim, nije to obaveza čuo sam šeha Albanija da kaže da je to adet, ovaj, da je to sunnetu ade, a nije sunnetu ibade. Da je to sunnet adet, a ne sunnet ibadeta. Znači koliko god da kosu pustiš, da je to adet, a nije ibadet. Nemaš ti za to posebnu nagradu. Osim kad bi čovjek rekao, ne, ja hoću imati dugu kosu, sljedeći Allahov poslanika. Vidi, Allahov poslanik vas imao je kosu, znači jednaku svu. Ali mi kažemo, ta jednaka kosa, je to sunnet adeta običaja i da je sunnet ibadeta. Ulema kaže to je sunnet adeta, a nije sunnet ibadeta. Razumiješ li? Da imaš svugdje jednako i takav način. E sad kad bi čovjek pustio to kao poslanik sa zato što je nosio tako svugdje jednako, kaže ovdje sledim Allahu poslanika, kaže mi išao da ćeš imati nagradu. Jer svako stvar koja uradiš, daš imati nagradu. Ali ako bi čovjek ošišao da na jednom mjestu kraće, a na drugom duže, to nije, ovaj, ne, kaže se da je pogriješio, da je mekru učinio i tako dalje ništa e, znači ne, prepisujemo se s te strane, već ima pravo, ali ne smije, mora izbjeći ono da je jedan dio kose šta? Obrijan, a drugi pušten. To ne smije, to došlo od Isu, to što zove kaza, kaza, to se ne smije činiti, to je zabranjeno, a drugo mimo toga nije. Tako da čovjek koji je dozvoljen, znači da sebi napravi frizuru, znači da ne bude frizura kojom se ponašaju nevjernici, za tome nakon toga obrije se jedan dio kraći, jedan dio duži, ne smeta ni malo. Po pa hadisu je došlo da je Allah prokleo žene koje oponašaju muškarce i muškarce koje oponašaju žene. Pa kako je ženi zabranjeno da ponaša muškarca, tako je muškarca zabranjeno da ponaša ženu. Jer svako znači to s podljenim Yes. pa fidura, pa frizuru ovako na Znači, prvo je pustao, pa je onda imao na Ostajmo Ostavimo sad frizuru. Sad, se vraća, znaš, na... Stvar se vraćanja, oni kad govore koliko žena smije kratiti kosu, kažu smije kratiti kosu toliko da njena kosa kada je skrati ne oponaša muškarčevu od muškarca kosu. E sad, frizura nešto drugo. ona može skratiti kosu onda na ovako i napraviti frizuru, onu e, vitlovanu, koju ne pravi muškarci, kažemo to je Ovdje se govori, znači imamo, imamo, imaš način ponašanja po pitanju frizure i način ponašanja po pitanju kraćenja. Tako da je ženama preče i bolje da imaju, ali što ono je stvorio ženi kos radi ukrasa, zato je naredio da je pokrije. Pa što će onda rezati i kratije, znači do te granice, nego, znači bolje žen da pusti i kosu, to je za nju preče.